لهذه الأخوة لأن لا تنخرم يتجيك قوات وإيمان مؤمن ambao ni ndugu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala usije ukaharibika na kuvunjika ولذا حذر الإسلام أشد التحذير من كل أمر يخدش هذه الأخوة أو يخل بها صابوية وكيشنغوزة وتكوتكو إسلام ومحرميشا كلا جامو ambalo litapelekea katika kuutia dosari huu ndugu undugu wa Kiislamu كالتناجش والتحاسد والتدابر والتباغض والغيبة والنميمة وغيرها كما في التناجش تدريز معنى التناجش kuwa ni mtu kuongeza bei katika mnada ili ndugu yake adhurike na yeye hana haja ya kununua kile kitu imma kwa kuwafikiana na yule muuzaji au bila ya kufikiana na yule muuzaji ikatajwa bei katika mnada yule anayetaka akataja bei yake alhamdulillah yani nusu huyu mwenzake akawa yuongeza mimi nitatoa kadha yule mwenye kukitaka kwa kuwa akihitaji yuongeza naye pesa mpaka amfikishe mahali aone kwa hapa mmemuumiza huyo yuanyamaza mwache ashukuru imma kwa kuwafikiana pamoja na muuzaji au bila kuwafikiana naye mtume sallam jambo hili amelikataza kwa sababu laleta bughdha na lauvunja huu ndugu kadhalika tahasud kuhusudiana na tumeeleza hasadi ya namna gani watadabur yana mgongo Mtume salama akataza kwa sababu ambazo zina msingi wote wa kidini na ikiwa ni kwa ajili ya jambo la kidunia basi tumekatazwa ipite zaidi ya siku tatu mpaka kufikia mtume sallallahu alaihi wasallam kusema wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam mbora kati ya hawa wawili waliopeana migongo ni yule atakayeanza na salamu kwa nini hivyo kwa sababu sheria yahimiza jambo la watu kurudi kuwa ndugu kwa kitu kimoja watabaghudh tukakatazwa kuchukiana bimaana kutafuta sababu zinazoleta chuki usifanye sababu itakayoleta chuki yote ndugu yako jambo fulani alipendi achana nalo usimfanyie kusudi walghiba kusengenyana hili jambo pia laleta bughdha baina ya watu wanamima naombea kachukua maneno kwa huyu akayapeleka kwa yule na yule akayarejesha kwa huyu ala wajhi ifsad malengo yake ni kuleta ufisadi na kuharibifu baina ya mafungamano ya hao ndugu wawili akawa ni mbea toka huko akipeleka huko kitoka huko apeleka huko kwa njia ya kuleta bughdha baina ya watu wawili qala wa ghairiha na tabia nyingine mbovu zote zimekatazwa katika Uislamu ukiangalia sababu ni kuwa uislamu umechunga ule undugu baina ya muislamu na ndugu yake liannaha tukhillu biluhuwa mambo haya yaliyotajwa yenda kinyume na kuharibu undugu watufariqu baina almuslimin na uleta furqa baina waislamu watushattitu shamlahum watujidu lfurqata bainahum na usambaratisha ule umoja wao na kuleta furqa baina yao na ndio ukaona kadhalika pia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkali sana akitaja bid'ah sababu bid'ah ni miongoni mwa sababu kubwa zinazoleta furqa baina nani baina ya waumini na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida haya makundi yote yaliyoleta furqa baina waislamu sababu nini sababu ni kuzua katika dini ya Allah wamezua katika dini ya Allah wakaleta udhaifu mkubwa sana kupitia kwao قال وتفرق بين المسلمين وتشتت شملهم وتوجد الفرقة بينهم قال وتفت في أخوتهم وتوهيها vunja ule undugu wao na kutia udhaifu فإن من مقاصد الإسلام جمع المسلمين والتأليف بين قلوبهم katika malengo makubwa ya Uislamu ni kuwakusanya waislamu na kuzifanya zikapendana nyoyo zao wanashra almawaddati bainahum na kueneza mapenzi baina yao watahaba wataakhi والتعاون وتحقيق ما يمتن هذه الأخوة ويقويها kueneza mahaba baina yao na undugu na kusaidiana na kuhakiki yale ambayo yatazidi kuupa nguvu undugu huu والحذر من كل سبب يضعفها ويهيها تحذاري كتكمان كلا سباب زنا زنزوذو فيشا وندوق إسلام معنى يضعفها ويهيها نموجة مترادفات وكلما أخل العبد بشيء من حقوق هذه الأخوة ومقتضياتها نقص من إيمانه وضعف من دينه بحسب ما أخل به من حقوقها نكلا mja anapotia dosari katika haki za undugu huu basi hupungua katika imani yake na udhoofika katika dini yake kwa kadri ya vile anavyotia dosari katika undugu huu imani yake yazidi kuwa dhaifu kila anapokunja katika haki ya ndugu yake Muislamu basi na zaidi yeye pia imani yake apata udhaifu ومن جوامع ما جاء في هذا الباب وهو نظير ما تقدم في الحديث قول الله تعالى في سورة الحجرات في التنويه بهذه الأخوة الإيمانية ومكانتها وذكر شيء من حقوقها وواجباتها katika yale yaliyokusanya mambo mengi yaliyokuja katika mlango huu kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-hujurat na hapa kuna kuishiria huu ndugu wa kiimani na cheo chake na kutaja sehemu katika haki zake na yale ambayo ni wajibu Islamu juu ya ndugu yake Muislamu Allah subhanahu wa ta'ala asema innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqu Allah la'allakum turhamun katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ameuthibitisha undugu wa Kiislamu إنما المؤمنون إخوة حقيقة سيفينينيفيو وأمين ننوغو بمعنى المؤمن أخو المؤمن كما لبسم أمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم بس باتنشيني كاتي ينوغو زينو ونبوتيتا نكوزوزانا وباتنشيني واتقوا الله لعلكم ترحمون نمcheni Allah ili mrehemewe kisha tizama Allah subhanahu wa ta'ala akatulekeza katika mambo gani muhimu sana ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini sikiliza makini haya maneno tukusudia sisi لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم wanaume wasiwadharau wanaume wenzao bimaana mtu asimdharau mwenzake muislamu huenda akawa ni bora kuliko yeye yule anemdharau na wale unaowadharau huenda wakawa ni bora kuliko wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا wanawake wasiwadharau wanawake wengine huenda wakawa wale ni wabora kuliko wao Al-Imam Saudi alipotafsiri aya akasema huwa kadhalika na siku zote ni hivyo anayemdharau mwenzake ashakuwa yule mwenzake ni mbora kuliko yeye kwa tabia yake ya dharau sio fahamu ile tabia tu ya kudharau ishamfanya yule bwana awe chini ya yule mwenzake kwa tabia hiyo tu ya madharau kwa muislamu asimdharau ndugu yake muislamu huenda akawa yule unayemdharau ni mbora kuliko wewe ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم ولا msivunjiane heshima wala msiitane kwa majina ya kejeli wala tanabazu bil alqab wala msiitane kwa majina ya kejeli bi'sa ismul fusuq ba'da al iman ni vibaya kutumia jina baya baada ya kuamini mwenzako ameamini wamuita majina ya kifasik makosa makubwa sana usifanye hivyo waman lam yatub fa ulaika humudh dhalimun na wasiotubu na kuyawacha haya basi hao ni wenye kujidhulumu nafsi zao Allah atuelekeza katika kujiepusha na kila kinacholeta sababu au kila kinachokuwa ni sababu ya kuvunja undugu baina ya mu'min na ndugu yake كيش لليه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أين وميني جيبوشين ظن نينجي إن بعض الظن إثم كوني باذي ظن نذامبي kwa ajili ya hizi baadhi Allah akakataza nyingi shtanibu kathira min adh inna ba'dha dhanni ism baadhi ya dhanna ni dhambi hasa ukiwa mdhania mwenzako hakuna karina yoyote inakufanyia mdhania yako mambo ambayo yaweza kumfanya mtu akamdhania mwenzake vibaya kwa mfano wa mwisho kutoka katika kile chumba ni fulani hakuna mwingine anaonekana na siku hizi kuna makamera aonekane ndio mwisho kisha hicho kitu ulewa kabla yake kilichokuwa pale ndani ndio amekiweka yeye ametoka mwisho watu wakija hawakioni lazima watakutuhumu wewe wakuulize kiko wapi kile maana ina baadhi dhanni ithmani baadhi dhanni lakini hii dhanni ina karina hii ina karina ina sababu ya kuwapelekea na hiyo dhanna ndio ikapelekea watu kupata mengi katika mambo ya uhalifu yaliyofanyika wakajua nani waliofanya uhalifu manake haiwezekani kuwa uhalifu umfanyika tuseme kwa mfano uhalifu umfanyika mwisho wa nchi huko mfanyika kwa mfano Mandera huko kisha wajafanya uchunguzi Mombasa akili yako itakuwa nzima si utafanya uchunguzi pale pale manake wale watu wa pale wale ndio mmoja wao atakuwa amefanya uhalifu kama lakini sasa kuna wale ambao wanadhana ambayo haina karina aina yoyote hakuna karina hakuna chochote kinachounganisha kuwa huyu yuwahusika na jambo fulani lakini zile dhanna nazokuwa nazo bala kuna watu mpaka wapatwa na maradhi ya wasiwasi kwa hizi dhanna mbaya kuna wengine mpaka ndani ya nyumba hawawezi kuishi na wake zao na watoto wao kwa sababu ya dhanna mbaya akiingia akitoka tu akitoka akiingia tu mke wangu unaleta mwanaume hapa eh, kunani baba yajaji haya yote hakuna karina aina yote kuna bwana mmoja alikuwa fanyia unaleta mwanaume hapa kisha anza kufungua makabati fungua kabati achungulia chini kumbe anatoka kula marungi sasa akishakula yale madude yale yamtia kama wasiwasi maradhi ya wasiwasi basi kawa ni hivyo mpaka mwisho basi nishakuata amwacha mke amwache talaka hiyo mara baada ya muda kidogo ah mimi nafanya makosa bwana kwa nini namwacha bwana namtaka mke wangu bwana haya regea akipiti kipindi hivi yeye wajua za sababu iliyonipelekea mimi kumdhania vibaya mke wangu nini ni gati aketi muda hivi awapata tena marafiki wabaya arudi tena kuanza kula nini kula magati akishakula tu marungi yale aanza tena maradhi yake arudi nyumbani mke wangu wewe lazima hapa mimi najua takunchezea tena mkadi basi ule wasiwasi wewe mpaka mke wake ah shakuacha mara ya pili asaozeshwa mara ya tatu sasa ya mwisho ambia sasa sikiza nilimwozeshaje basi hii ya mwisho ah, anda kale magati uone kama atakufaa nenda kale marungi uone kama atakufaa ukimwacha sasa ni mara ya mwisho ndio khalas mpaka aolewe tena tena kwa raghba kisha huyo mume afikirie mwenyewe kumwata akishamwata basi ndio wewe utamuoa tena kwani kulio marungi tena alhamdulillah ni bwana baada ya muda umeona na ndevu zake mashallah ankuwa multazim alhamdulillah sasa maradhi kama haya yanayoleta bughdha mpaka ndani ya mafamilia kwa sababu ya suu dhann katika mali ambapo haifai mtu kumdhania vibaya makosa sababu hii dhana mbaya hii yapeleka katika kuku, kutia dosari katika undugu baina ya Waislamu kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala tajassasu wala msipelelezane kuna watu furahi wakifanya uchunguzi mpaka wakiitwa BBC wafurahi <clears throat> kama idhaa ya BBC wafurahi anakiwa kuna watu nyumba yake ameiweka lile dirisha kimpango hivi akisikia tu yopita mtu achungulie nani anayepita kisha aso haya bwana aweza kumwona yule mtu ampita na kitu siku ya pili akamjana na kuona umbeba mfuko ulikuwa mbeba nini pale ha eh, hamkallah ulikuwa mbeba nini pale ndani ndio pale sasa ukipata wale wenyewe wakwambia nabeba kinyesi tena chako hivi naweza kukwambia eh wewe wataka ujibiwe nini ايش خصك ya kuhusu nini wewe kuangalia mambo ya watu bwana kuna watu shekha akiona watu wawili wazungumza tu wajifanya piga round hivi azunguka kule kisha aje karibu pale fanya tizama tizama kumbe wataka kusikiliza pale kuzungumzwa nini kwani wale wazungumza nini yatajassas wala tajassasu watakia nini mambo ya watu bwana ya kuhusu nini mwanzo yale ambao unayochunguza ya kuhusu nini wewe na hii tabia imekuwa sana katika wakati huu sana watu wapenda kudadisi dadisi mambo ya watu afanye uchunguzi utafikiri amepewa kazi ya kumchunguza mwenzake kisha basi akishasikia neno kama mustaraqi sam'i kama wale majini iba neno yuaje yuongeza sijui mangapi utamwona maskani yatanaddar ha? basi namsikia namuona ewe eh, eh, nini bala hizo za nini mambo ya watu wanatakia nini maana mambo ya watu wacheni wenyewe bana hayakuhusu utaleta bughdha hizi ni katika sababu zinazoleta bughdha na kuharibu ndugu hata ukalisikia jambo la watu funga mdomo wako na masikio yako kama akukute hivi kama ukusikia huyo nda zako jishughulishe na yako yale yaani yakuhusu chana nayo utaishi salama na amani kabisa wala tajassasu ndio wengine wajua majirani yao majirani zao wale wakuchungulia ile hivi akipita kuyatembea wala tajassasu wala tajassasu mwana jirani maskini mbili ya hifadhi wala tajassasu huku yapita yani kama wewe ishakupa salamu sasa uko juu wewe utajipanga wewe nichungulie mpaka uchoke kimisha kwambia wala tajassasu jamaa mwambia jirani yake ajifanya hakumuona kumbe amuona wajua kuna ile pazia ikicheza tu pap ujue huyo jamaa shaanza vipi huko ndio siku ya pili muulize basi ulikuwa umbeba nini utajibiwa hivyo wala tajassasu watakia nini ah tunao hao wengi wengi wengi wallahi alazim bala bala tena nitawaambia la wazi haswa mtu kwa mfano akaoa mke wa pili hapa Mombasa hapa ah utaundiwa jeshi wewe lakini na mama wengine ambao hawana kazi kazi yao yule mke wa kwanza yule pigiwa simu tu basi wajua nini leo namuona ampita hivi ukifika nyumbani wewe hakuketiki fujo haleshi basi haya siku ya pili mpaka mwisho wewe washangaa hizi habari zatoka wapi kumbe katika kila kona kuna BBC Mombasa iko pale iko pale iko pale si BBC London Mombasa hao wanawake ni wavunjifu wa majumba hao wako wengi huku ukikasirika wewe kuna wanawake wengine watu ingilia sana ukikasirika wewe kama sio wakasirikia nje mimi nakusudia wale ma BBC usiwe BBC bana wachana na nyumba za watu usiziingilie mbona uleti senti kama mkweli wewe tuma mpesa pa kila ukimwona mume wa watu ampita pale tuma mpesa kama elfu moja pa aelewe ah manake ninamuona kama mkweli lakini umbea na usagasi na tajassus na kuchunguza watu kisha kishachunguza pale habari ye mwenyewe raha mstarehe analala kwake yule mwenzake kula shamwashia moto kesi ngapi ambazo sisi ambazo uharibifu wote kutoka kwa watu wa nje wote kutoka kwa watu wa nje tu na kesi ukisikiliza utamkuta yule mwanamke kwa mfano mimi naambiwa na fulani mimi naambiwa kuna mama niambia huyo oh, mama ni nani katika familia yako wewe wewe ishi wewe na mumewe na watoto wako wamtakia nini wa mama fulani msabasi ha? zamani tukiwaita kiarabu tuwaita nani hababa sikni wamtakia nini sikniye achana nayo unajua sikni nini kihadhara <laughs> sikni shetani nasema hababa sikniye yani jamaa amekaa hivi kazi yake yachunguza ya watu aharibu majumba ya watu kama si shetani si shetani ndo kazi yake yufarriquna bi baina almar'i wa zawji hii yafanywa kazi na shetani na shetani si shet, si lazima we jini wako katika wanadamu ambao wafanya kazi ya shetani shayatinul ins Allah subhanahu wa ta'ala asema wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi na hili jambo limeleta bughdha nyingi baina ya watu ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu je yupo katika nyinyi anayependa kuila nyama ya ndugu yake aliyekufa nachukia hilo eh? fakarihtumu mwachukia hilo eh? ukapewa nyama ya ndugu yako amekufa kama hakula hii mtakula basi ndio huko kumsengenya wala nyama ya mfu wewe wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim mcheni allah hakika allah ni mwenye kukubali toba mwenye kurehemu ya ayuha nasu إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أين watu hakika sisi tumekuumbeni kutokamana na mwanamume na mwanamke Adam na Hawa si tumbiri Adam na Hawa nyi mmeumbwa nyote kutokamana na wawili huyo Adam na Hawa achaneni na hawa kufara wanaokaa wakijidanganya asili yetu bwana sisi tulikuwa nyinyi mtafanya kila njia ya kutaka kukanusha uwepo wa muumba hii ni njia katika kutafuta huu Ka, ah tumbiri wa kwanza nitoka nufridh jadalan kuwa babu zenu matumbiri sisi sisi sisi adam baba baba yetu sisi ni adam mama yetu ni hawa tuchukulie kwa mfano nyinyi mmekubali nyinyi ndio hivyo babu zenu matumbiri na manyani aliyemleta nyani wa kwanza nani turudi huko nyuma ajui bwana hataki hataki tu kukubali Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuma ya nas enyi watu na hapa waingia waumini nyote mwambiwa maneno haya inna khalaqnakum min dhakarin wa untha hakika sisi tumekuumbeni nyinyi kutokana na mwanamume na mwanamke waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu na tumekujalieni kuwa ni mataifa shu'uban qabaila tena na makabila sababu nini ili mbaguane haa litaarafu ili mpate kujuana we nani fulani watokea wapi natokea nchi fulani mahali fulani tena kabila fulani oh masha kama ingelikuwa watu wote ni kabila moja tumepata taabu sisi nilikuwa hatujuani huyu atoka wapi huyu atoka wapi asili yake ni wapi huyu wa wapi lakini Allah kwa rehema zake kajalia hivi makabila mbalimbali watu watu wakajuana huyu atoka huku atoka kule kujuana tu subhanallah leo watu wang'ang'ana ulimwenguni kupigana dhidi ya ubaguaji wa rangi leo wakati Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria yake ili jambo amelileta zamani na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalifundisha huko hakuna fadla ya mweupe juu ya mweusi wala mweusi juu ya mweupe wala mwekundu juu ya hau wala huyu juu ya huyu illa bittaqwa isipokuwa kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala illa bittaqwa si mbali leo nafikiri mmeona kule Janub Afrika Afrika Kusini South Africa ambao leo watu waisifu kuwa ni nchi imeendelea sio imeendelea sana mpaka kuna watu wasiojua fadhila na neema za Allah juu yao sema nini afadhali na sisi pia yule mkoloni angebakia wewe mpaka tukiendelea kisha ndo akaondoka simuelewa kisha yakupa mfano angalia South Africa yule mkoloni ambakia we mpaka wakati wa tisaini na nne ndo akawapa uhuru wao angalia vile wanaendelea asikiliza nikwambie kuna mji pale neusaujina tena naona asubuhi haruhusiwi walio maana haruhusiwi haruhusiwi mtu mweusi kupita si muelewa yani waangaliwa hivi na nikisema mtu mweusi sifikirie mpaka uwe mweusi ah, maadamu wewe si mweupe si mweupe kama yani wao yani sio hupiti hapa haufanyi kazi mpaka kazi za ukulima bana uwanyima jamaa walima wenyewe bana ili mradi usikisha kiulizo ambao nyinyi si wabaguzi wa rangi ah, ah sisi tutakubakia hivi hivi ndio maana tutaki watu wengine waje hatujabagua mtu hatujabagua mtu basi mpaka mpishi jamaa pia nyinyi lakini ndivyo walivyo walgharbu kafir hakadha hum wao ndio wanaochangia pakubwa katika uovu kama huu kisha eti wataka kuwafundisha waislamu ubinadamu hawa wana ubinadamu gani wanaobaguana kwa rangi wanaobaguana kwa daraja na nini za jamii na mingineyo inna akramakum inda Allahi atqakum yule aliyemtukufu zaidi kati yenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni huyo aliyemcha Mungu zaidi kuliko nyinyi utakumjua kumjua nani mbora muangalie shindana na mtu katika uchamungu hapo ndio utakuwa na ubora ama kuhusu maukabila gani hiyo hakuna mtu hapa aliyeandika kuwa mimi nitakanzaliwe kabila fulani wewe wajisifu na kitu cha kupewa bwana ah. wajisifu na kitu unaamka tu wakiona ushakipata na watu akili zao mbovu ajisifu kwa namna hiyo hiyo ni fadhila Allah amekupa kama neema amekupa umezaliwa katika familia heshimiwa na nini vitu kama hivyo lakini sasa kuna amali man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu Abu Lahab alikuwa ami yake Mtume sallallahu jua hivyo lakini kateremba tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ameangamia kabisa na ni ami yake Mtume sallallahu Abu Talib kwa ammi yake mtume sallam motoni khalidan mukhalladan fiha baba yake Ibrahim alivomkanusha mtoto wake alayhi salam yeye wa motoni milele na mifano kama imnayo mingi sana kisha akaendelea inna allaha alimun khabir hakika allah ni mwenye kujua mwenye habari قالت الأعراب آمنا قل لم تبن فكري شوي في آية سيئن موضوع ينجينه والله المستعان مدو مسونغا انت اسمم يا حابا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك